Okuruga esura ya 13. Emiziga ejo yaba Isiraeli. Omkama agamira musati. Ompongere emiziga ejo yona omuziga ejo gona gona omuba Isiraeli abe muntu. Anga kigunju omuziga ejo gwo gwange. Ekiro kikuru kemikate etatumbisibwe. Musa agamira bantu ati mwijukega ekireki ekyo mwarugire mu Misiri omubuyiru omukama akabaiya omunsegyo omubushoborabwe kiti omutali lya mukate gutumbisibwe kireki omumwezi gwa abibu nimuragirwa kuruga Misiri oromu kama alibagobya omunsi yabakanaani abaiti abaamoli abahivi na abayebusi eyo yanayirire baishenywe oko aligiba ensi kusheshekana amata noboki mwekomye omuchochozogu ogu omumwezi ogu ebiro mushanju muri omukate gutatumbisibwe kandi akiro kya mushanju mushemeze ekiro kikuru kyomukama ebiro mushanju ebyo muri omukate gutatumbisibwe mutalizoka mwina mukate gutumbisibwe naitumbyo omunsi yanyu yona litadizokam akirekyo ah, ogambire mutabani waboti ekini nkikora arwebyo mukama yankoleere olona rugire misiri okukora ekiro kikuru eki kurabaga kaijukiro nkekintu eki kukomirwe amukono ah, angabuso kukwijukiega kuikara noshubamu amateka go mukama aruo ah, kuba akakuya Misiri nobushobora bwamani arwekyo oyekomie kuikya ekiragiro eki omubukiro obutali wao omwaka agundi emiziga ejo yaba Isiraeli omkama alikutaya omunsi yabakanaani nkoko yakulayirire iwe nasho mara akagikuwa olishororera omkama ogo emiziga ejo yona emiziga ejo emishaija yebitungano byawe byona eriba yomkama buli muzigajo gwendogobe uli guchunguza akatama anga koliba otenzire kuguchungura oguende ebikya omuzigajo gwo muntu omulibatabani bawe oguchungure umbiro ebirija mutabani wawe kali kubazati eki kinashongaki omugambiroti omkama akatuya misiri omubwiru yatwisayo obushobora bwamani orofarao yagizire ekiejo akanga kututaishura mukama yaita emizigaejo yona omunsi ya Misiri emizigaejo yombiri ogwo muntu nogwe kitunganwa arwe kyoni ntambira omukama ebishayija byona ebizigaejo kyonka batabani baitubona emizigaejo tubachungura okushemeza ekiro kikuru kya pasika kubega kaijukiro nkekintu ekikomirwe amukono anga abuso arwokuba omukama akatuisa misiri obushobora bwamani abaisraeli ni baruga misiri orofarao yatashwire abantu kugenda ruwanga tiyabarabize muwanda gwansi yabafilisti norwo guli nyagwa bayire guli gwahai akuba akagamba ati kabantu batakwija bakefunya kaba kubona endashana bakagaruka Misiri akabazongesa yabarabya omwanda gweirungu muborekera bwenyanja rutuku abaisiraeli bakaruga Misiri bekomire endashana Musa akagenda namagufa ga Yozefu Yozefu akaba anaize abaisiraeli ati ruanga kali basingira muliragirwa kuiya magufa gange munu baruga sokoti basisira etam arubibi rwairungu nyemishana omkama yabebemberaga omunyomyo yekichwi kuboleka omwanda kandi omkiro abebembera omunyomyo yomuliro gubakiza babone kugenda nyemishana nekiro ne nyamishana enyomyo yekichwi tyabarugire mumaisho kwako nenyomyo yomuliro mukiro